見到媽媽咁激動嘅樣，我被迫講咗一次善意嘅大話。今次發生喺屋企人身上嘅靈異事件，我完全感應唔到係吉抑或凶。其實我內心都好急，我每一晚瞓落床都希望有夢法，然後喺夢中找尋到我要嘅答案。喺邊啊？ 괴비는 아이고 비나 mày hãy lấy mình Bingo!誒，你係邊個？點點解你喺埲牆入邊嘅？我係人，你係人？唔信啊？你睇我，同你平時見到嗰啲有啲咩唔同？嗯，你啲膚色唔係灰灰暗暗，眼神、表情都好似正常人一樣。咁點解咁你點解你睇到人哋睇唔到嘅嘢？你有預感， 你有以常人嘅特異功能，人哋冇，你解釋得到咩？嗯，咁其他人睇唔睇到你㗎？睇下有冇緣啦。遠其實我哋嘅緣分好早就開始咗噶啦，係你太多嘢要睇，太多雜念，見我唔到啫。啊？啊，你咁講，我有啲印象啦。 我啊，我好似喺巴士見過你，仲好似仲好似喺邊度見過你咁噶。好多時候我哋用擦身而過添。吓，咁講，你咪真係無處不在？嗯，可以咁講嘅。咁你咪知好多嘢咯？你當我係神仙？係啊係啊，神仙啊，你幫下我啊！ 你想問你哥哥嘅事？哎呀，神仙，原來你真係乜都知噶。我哋係同一類嘅人，你知嘅，我冇理由唔知嘅。但係我真係冇晒辦法啊！你有冇辦法可以救我哥啊？解鈴還須繫鈴人。吓、你嘅意思即係話，只有我二哥先至可以救到佢自己？可以咁講啦。 嗯，但係照而家嘅情況嚟睇，冇可能咯。咁搵個人間接幫下佢咯。嗰、個人係咪你啊？唔係，嗰個人必須同佢有血緣關係。我？嗯，唉，如果我可以幫噶，一早幫咗啦。你唔好忘記你有預感嘅能力，你同一般人唔同嘅。 好啦，我今日要講嘅嘢係咁多啦，吓、係咁啦。喂喂喂，咪走住啊！哎呀，真係激死人啦！講啲唔講啲咁。出現喺我眼前嘅白髮老人，除咗當佢係神仙，我真係諗唔到其他更好嘅稱呼。佢來去如風， 眨下眼啫，就喺埲牆度消失得無影無蹤。佢話我有預感，咁佢嘅預言咪更不可思議。但係我一時三刻都參透唔到佢說話當中嘅玄機。行快啲，快啲！ 地方啊？我點點會嚟呢度嘅？唔通呢度有事發生？咦？二哥？係啊，係係二哥喺前邊啊！哎哎呀，啲啲嘢總棘住我隻鞋。吓？墳墓？周圍都係墳墓，呢度係墳場。誒誒，唔見咗二哥嘅，二哥，二哥， 啊，我明啦，係墳墓，係個女仔嘅墳墓。吓，嗰個女仔嘅墳墓， 哎呀，嗰個女仔一定係想帶阿峰落去陪佢噶啦，唉死啦死啦，今次個仔條命真係凍過水啦，誒，算算啦，算算，你仲有冇諗到啲乜嘢啊？係咯，冇啦，除咗知道嗰度係墳墓嘅地方，其他乜嘢我都見唔到啊！算算啦，不如你再瞓過，再發翻同樣個夢，睇下個夢可唔可以拉長嗰啲啊？話唔定咧，哎呀，哦，你以為買棵菜咁簡單咩？ 唉，而家知道個源頭都好啲，起碼個範圍都縮窄咗。但係個墳墓喺邊，我哋都唔知。二哥係去露營翻嚟先至變成咁嘅，啊咁應該喺露營地點嘅附近啊！係喎，啊，咁我去問下同佢一齊露營啲朋友。 呢個地方又荒涼又偏僻，如果唔係阿峰啲朋友話我哋知啊，又真係幾難揾到噶。哎呀，你哋快啲揾啦！邊快得嚟嘅咧？而家靠算算一對眼咋，我哋又見唔到個女仔嘅樣。係啦係啦，你越講我就越心寒啦。咁凍嘅嚇，應該喺呢度附近啊！ 我個我個心的跳得好犀利啊！真係好似陰風陣陣咁喎。唔好唔好唔好緊張，唔好緊張啊！要乖要乖要乖要乖要乖要快嚇！我哋係風仔唔識世界，有咩冒犯嘅地方咧？請你多多原諒，多多原諒啊！揾到啦！啊啊啊係佢嗯，就係呢個女仔啦。 睇真下先嚇，方秀秀之母。嗯呢個女仔好後生喎。哎呀，呢啲地方唔好亂講嘢啦！爸爸，拎啲香燭嚟啊！哦哦哦，啊嗱，拜祭完，我哋就即刻翻屋企。啊，吓就咁有用咩吓？係啊你啊，個女有分數噶啦。哦， 陣風吹熄咗佢方秀秀，你整熄支火柴，唔係唔想我哋上香啊嘛？我哋今日嚟係誠意想同你溝通。你話噶嘛？你話如果我連你係邊個叫咩名都唔知嘅，就唔使旨意同你傾到偈。咁而家我同爸爸媽媽唔係嚟拜會你，同你上炷香咯。你唔係咁都唔領情係嘛？ 啊！我我冇眼花係嘛？佢佢佢佢張相，佢佢佢佢佢岌頭，即是佢佢同意算算係講爸爸，再話個火柴啊！哦哦，哎呀，掂我掂我，冇識到冇識到啊！呢次方秀秀，多謝你接受我哋嘅誠意啊！